Mais c'est pas euh, moi le problème, c'est vous les problèmes, les vendeurs, c'est ah les vendeurs. Nous on est les problèmes, vous vous n'êtes pas le problème. Eh, mais pourquoi c'est moi le problème Un million Pourquoi j'ai de vendre à ce prix-là, monsieur Mais c'est pas moi, vous savez très bien que les vendeurs aujourd'hui veulent des prix, d'accord bah. Solas hau izan dute besteak beste okupatzaileak Jean-Michel Pio agentziako kudeatzailearekin. Ez zuen berak agentzia larumat baina bere langileak, kolektibokoek du eman aziotelako, okupatzaileen artean, agnio gaztan bide, aierako hau zapesa. biti gira, eh, ni azteko egun eh, talde horrekin gina niz, eh, zenta, bon, egitarrek dute hori antolatzen, eta parte hartzen dut, eh, Euh, gotik ertena dut, me euh, no, fin, hori egitea ez da normal. Ez da normal hola ikustea, nola pasatzen diren gauzak, ez da fitxi muitzen joan gira ikusteat, erritarrak ere joan dira jabeen ikusteat, mintzatugia, gia, guai unat goizuntan ikusteko agentziaekin, zer egiten dugun, sistema nola martxan den ere, eta zerbait olertzeko eta geldiazteko uh, afera hoi. Zendako azparneko pio agentzia untarat? Be, eiek dute saltzen, etxia. Zain etxe? E, etxisuria, aierako etxisuria, eh, izena duena, guai, eme, bon, guretzate etxizuria da, eta eiek dute hor agentzan eh, saltzen. Uh, Langileakin mintzatu ziste bat edo bat, ez? Ba, doidoia ni hastik gibela ginen, me, bon, eh, erriten du sistema ala dela, ez du la, la fitxek egiteko, eta, eta bar. Ba. Eta ala da? Eta jabea, ren problema dela, presioa, eta ez egen problema, aldiz uh, sisteman dira, ere, Alors, ez du hori, ez du hori ere. Ah, zer, zer leporatzen diozue eh, agentziari zuek? Zertan da... Leporatzen uh, be sistema gaiz, afen, olako ondorioa leporatzen dugu, hori da, hori da, presioa. E, e horiek dira sisteman barnean, eta hiek dute bizierazten sistema hori. Hau zapez gisa, aierako zapez gisa, keskatu azira etxe bizitzaren problematika honekin? agirotegi jo bai. Bai, astapenean enion hori zautu, me, bai, eh, kas, aldiz kasru iten dugu, zenta guke gure egin badugu ere, e, Uh, nola da, um, droit de préemption hori aplikatzeko otegu, badugu gauzak, soiten dugu biti, aieran, eh? me hori ahalen problema da, ez da bakarrik, uh, ez baino baduzu ahalik erosteko, droit de préemption edo ez, gauza bera da, eh? fe, zaila zaut ertia uh, ondorioak, fe, me, ala ere kaso egiten den dugu. Preze, bai. Zure ustaz, zer, zer balioko du, zer aterako da e, ekintza honetatik? Bo, be, jende eri mintz, mintzatzea, uh, e, elgeak <laughs> gure artian ere, ere, beti erne egoitia eta gero aganan. Presioa abiska bat emaitea? Ba, hori ere, bizan da, ba, ba, ba, jabeari, eh, bereziki, eh, hori da, jabea hor da eta ez du onartzen bate gure uh, eh, diskursoa, <laughs> bon, ala, ala da. Eta agentziak ere ez du bat ere onartu okupatzailean diskurtsoa, behin eta berriz egan baitu ez direla horiek egoeraren egudunak, presioak jabek dituztela ezartzen, ogoi minutako solas baten ondotik okupatzaileek lekuak ustu zituzten eta manifestaldian azparne egira ziren.